повновидий Юпітер, ревнуючи свою кохану до молодика, відбився од них, почав хилитись на добрій, повільно розгортав довгі голоблі великий віз. Вирушили на безкраю небесну сіножать працьовиті косарі, цілився з лука в невидиму здобич гострокий стрілець, гнівно вибухав Сіріус, погрозливо насупився червінькуватий Марс. У зірок, як у людей, очевидно, різні характери. Грюкнула хвіртка. Пізненько поверталася додому циганкувата Женя. Пройшла до своїх дверей, не помітивши його. А може, вдала, що не помічає. Андрія це аж ніяк не турбувало. У нього своїх клопотів досить. Йому блягти, адже завтра доведеться цілий день господарювати в хаті, а увечері. Якщо матері стане легше на зміну, то чого лягати, як все одно не заснеш? Довго стояв і милувався небом. Кожна зірка, крім непорушної, як забитий у небо цвях полярної, помітно пересувалася з сходу на захід по своїй, тільки астрономам відомій орбіті. Андрій любив небо, але астрономам не заздрив протягом усього життя вивчати, спостерігати, підраховувати, щоб ніколи не мати права самому втрутитися в цей рух, в цю одвічну послідовність, не мати змоги нічого змінити, нічого виправити. Ні, медицина все-таки активніша. Андрій Степанович не обманював себе, ніби не сталося чогось значного. Він знав, що кур'єрський поїзд мчить під цими зорями тьмяно блимаючи стоп-сигналом останнього вагона, тепер уже такого далекого, як червінькуватий Марс. Його не наздогнати, не повернути. А він, лікар Ващенко, завтра звично шастатиме по місту. Виклик за викликом, адреса за адресою з вечора до вечора. Вже й у жененому вікні погасло світло, та Андрія не хилило на сон. Він стояв і курив. Курив довго, вперто, щоб стишити тугу, щоб скоротити ніч. Розбудило Андрія сонце. Вночі лягаючи, він не хотів затуляти вікно. З ліжка ще довго дивився на зорі, мов чекав одних заспокоєння. Воно згодом таки прийшло не заспокоєння, а байдужість і забуття. Заснула ж тоді, коли важкий темно-синій оксамит палаючого від сузір'їв неба перетворився на легенький голубий ситець з білими горошинами вицілих зірочок. Прокинувся от й тепла, сонце. Лежав горілиць, ні про що більше не думаючи, тільки вбираючи в себе цю променисту ласку, цю життєдайну снагу. Та раптом згадав, що мати не здужує що треба нагодувати її і дітей, що тані необхідно спорядити до школи, що Наталка ось ось заплаче. Життя йде своїм шляхом, незалежно від наших настроїв та переживань. Пильно стежив за годинником, щоб передчасно нікого не розбудити, але й не прогавити потрібний момент. Коли ж вийшов зі своєї кімнати, Галина Федотівна була вже на ногах. Навіщо ви, мамо? спитав з докором. А ти чогось позарання? Спав би ще. Заворушилися діти. Займись малою, поки я випроваджу школярку, звеліла мати. Андрій Степанович рвучко підняв Наталку, підкинув угору, тримав на витягнутих руках. Дівча помітно росло з кожним днем, міцнішало, набирало ваги. Ось вони, наслідки бабиного піклування. Наталка боязко зажмурювала очі. Але коли дядько опустив її долі, попросила ще. Не бовтай дитя зранку, втрутилася Галина Федотівна. Бовтай, бовтай, гукала Наталка. Ні, погодився з матір'ю Андрій Степанович. Давай краще пограємо в ляльки. Не хочу. Та я розповім тобі казочку. Не хочу. А що ти хочеш? На шийку. З раннього ранку на шийку фе не годиться. Краще збери кубики і складемо з них. Що тобі скласти? Маля якусь мить думала, потім сказала. Тьотю Ніну. Тьотю Ніну? Спитав, а в самого перехопило дух. Тьоті Ніни нема. Поїхала. Краще я складу тобі попелюшку. Ні. А червону шапочку теж ні. Ну тоді кого ж? Тьотю Ніну. Ти так любиш тьотю Ніну? Наталка відповіла дуже серйозно. Любиш, і глянула на нього мудрими дорослими очима. Пригорнув дитину, поцілував, мимохідь подивився на годинник. Кур'єрський поїзд якраз прибував до Москви. Вдень над містом розгулялася буря. Одна з тих навіжених бур які виникають від різких температурних контрастів у пору ранньої весни. Вони вриваються на придніпров'я аж від берегів Скандинавії чи з долин Прибалтики або протилежною стороною з калмицьких та приволзьких степів.